Multae el ni crescis cun la ideo che grasai lactajoi estas io cio noni prefere limigu. Fromaggio, cremo, butero, oni ofte audas che la pli malpesa versio estas la pli sana. Tial estas interesse che nova esploro el svedio proponas alian eblan bildon, almeno ciam temas pri la risco de demenzo. La esploro estis publicigita en la medicina revuo Neurology de la Usona Academio de Neurologio – esploristoi analisis informoin pri 27.670 homoi en Svedio, kies averagia agio comence estis quinde coc La parto prenantoi noni sequis dum longa tempo, averagia dude quin jaroi. Dum tiu periodo, en 3208 hoc elili, evoluis demenso. Tia longa observado estas valora, char demenso cutime aperas mal rapide cae post iaroi. Cio non i trovis? Inter alie, homoi kiwi mangias quinde gramoin au pli da plen grasa fromaggio ciutage, havis circa 13% pli malaltan riscon de demenzo, compare con tiwi kiwi manjas mal pli o 15 gramoin tage. La articolo mencias exemplo in de tia fromaggio, kiel cedaro, chauda, cae brie. Simile, ce plen grasa cremo oni vidis ligon. Tivi kiwi consumis 20 gramoin au pli ciutage havis proximum et dec ses procente pli mal altan riscon, ol homoi cui ne mangis tian cremon. La esploro nomas kiel exemploin patitan cremon, duoblan cremon, cae casean cremon. Compreneble, tiai nombroi tui vecas demandoin. Ču tio signifas che oni mangiu pli da fromaggio por protecti la cerbon? Ne nepre. La esploristo e mem atentigas, che la resulto e montras ligon, ne pruvon pri causo cae efico, Ali vorte, eblas che homo e qui mangias plida grasa formaggio au cremo, ancau havas aliaen in in au viv condicioin, qui vi contribuas alla differenzo. Pro tio, la teamo provis consideri plurain in factoroin, kiel agion, sexon, educadon, cae ancau generalan qualiton de la dieto. Tamen, ecch kun tiae correctoi, ne cio estas plene controlata en observa studo. Unu el la esploristoi, Emily Sonestet, el la Universitato de Lund, rimarcigas che dum iardecoe la debato inter altgrasa cae malaltgrasa dieto influis prisanain consiloin, cae foie fromaggio estis presentata prescau ciel ne sana mangiajo limiginda. La nova resulto, lausi, povas defii quelcaen cutimain supposoin pri graso cae cerbasano. Do ciel ni, ordinarae mangiantoe, povus rigardi tion? eble kiel inviton al pli nuanza pensado. Anstata automate timi ciun grason, ni povas memori che mangiagioi estas pli ol unu ingredienzo, ca che la scienzo ofte evoluas per surprisoi. Se vi shatas fromagion au cremon, vi ne besona senti vin culpa pri ciu mordajo. Sed same, estas sage ne transformi unu studon en simpligitan regulegon pli bone estas conservi generale equilibran dieton, attenti pri la tuta viv stilo, cae sequi la esploradon dum ci progressas.